Ella tiene cierto movimiento de cadera. Aunque intente, no encuentro la manera de que no me afecte el ver cómo se mueve. Sepan que espero una reacción que sea buena. Y nena, hay cierto movimiento de cadera. Aunque intente, no encuentro la manera de que no me afecte el ver cómo se mueve. Sepan que espero una reacción que sea buena. Pero si la niñita quiere cantante se la lleve. Ella se luce y la cadera me la mueve. Voy a sacarme pa' ver que se atreve. Esto a qué se debe, a qué se mueve. Ella domina el movimiento sensual, sensacional, vámonos a lo natural. Tengo un mar y un barquito pa' viajar. Dime si te quieres montar. Time to have sex, flex, te quito el estrés. Mami, prendete que nos vamos de una vez. No te demores, baby, just take off your dress. No te pongas mal, no get vex. Creyéndose culera, mmm, sacándome la lengua. Mm. Está haciendo mi vida tan bella como si adivinara el movimiento que yo quiero. Ella tiene cierto movimiento de cadera. Aunque intente, no encuentro la manera de que no me afecte el ver que no se mueve. Sepa que espero una reacción que sea buena. Ay, nena, cierto movimiento de cadera. Aunque intente, no encuentro la manera de que no me afecte ver cómo se mueve. Sepa que espero una reacción que sea buena. Yo noté una cosa rara. En tu mirada, en tu cara, noté como que sentía que algo te motivaba, que te invadía el cuerpo y te controlaba identificada conmigo y de nuevo esa mirada. Pero me desvío a la cadera, casi como exigiendo que se mueva. Y usted me copia, sexy con identidad propia. Odia la palabra novia. No sabe lo bien que se siente en serio. Teniendo esa boquita rosadita al frente. Pero ya no importa que piense la gente. Con tal de la mente. Creyéndose culebra, mm, sacándome la lengua. Mm. Está haciendo mi vida tan bella como si adivinara el movimiento que yo diera. Ella tiene cierto movimiento de cadera. Aunque intente, no encuentro la manera de que no me afecte el ver que no se mueve. Sepa que espero una reacción que sea buena. Ay, nena, hay cierto movimiento de cadera. Aunque intente, no encuentro la manera de que no me afecte el ver cómo se mueve. Sepa que espero una reacción que sea buena. Ay, nena. la plena, movimiento me altera tiene cierto movimiento de cadera. Esta noche aquí para complacerle lo que quiera. Yeah. Rayito vi letra loca. Yeah. Sexuality. Yeah. Controlando la galaxia. Galaxy Music. Mr. Box. el gerente de la fábrica musical. Haciendo beats que te tienen bien mal.